Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pre ceea ce a născut viața în ce o ai purtat spre curată Maica lui Dumnezeu, de Dumnezeu gânditoare Ana, pentru aceasta la primirea cea cerească, oh, celor ce se veselesc într-o slavă, bucurându-te acum te-ai mutat. Celor ce te cinstesc pe tine cu dragoste, cerând iertare de greșeală,